أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح أبو المنتهي ونيدرينجي جلسته Hopdada gürrüň Öwez bol ýetdi. Allahu tebarek we taalaň tekwyny sypatlaryndan Ymam Azam aýtjak bolýar ki, şoň sabetdigini aýtjak bolýar. Tekwyny sypatlary sabet we ýene bir zat bar. Agydy tahawiýede-de gelýändir şu gürrüň ki, Allah tagalaga bir sypat, meselem, bärde hadys bolanok. Biz bir bahsy bilmeli. Men şuňa bir mysal bilen hem bu ýerde Şeý diýip aýtyn, elbetde, mysaly fakat tagryban ile däl, ýogsam Allahu tebarek we teala, Welillahil meselul a'la, Allaham on ýanak mysal urup bolmaýar. Ýöne bu mysal fakat biz düşünmeden üçin hem aýdylýar. Biz farz etsek, bir däne şu wagt äwwel-de şaýat aýdan bolsam sypatlaryň gürrüňinde, biz farz etsek şu wagt meselem, Bir ýap akyp dur bir ýerden, Bir nähr akyp dur bir ýerden. Obşa akyp durka, indi gapdalynda ýa-ki ýolunda geçip barýan ýerinde ekin ekilipdir, şaly ekilipdir, işim ýok, bagy-bossan atly ekilipdir. Şu indi geçip barýan ýerinde Hop, indi şu bagy-bossanlara eger meselem suw çekjek bolsaň, şulary west etmeli, şu nähre akyp duran nähre, şu ýaňky bagy-bossanlar atly näme bolmaly, wesl bolmaly şular. Hop. Şular wasp etmeli diýip aýtýak biz. Indi eger meselem biz şu baglaň birini ýa ýaňky şallaň birini ýa ýaňky meselem egip bugdaý, arpa zadyň birini suwdan gat etsek. Hol şuň suwuny gat etsek, aýa meselem şu nährde bir tagyr ejap bolýarmy? Nährde tagyr ejap bolmaýar. Fagat şuň näme, şo nähre wasp bolýan ýerini biz gat etjek. Biz, meselem, Alla Tagalaň, meselem, şu alemdäki mowjudatlar, biz, meselem, beýleki zatlar, Alla Tagalaň şu syfatlaryna, meselem, täalluq tapjak bolsak, hä, biz gat bolýar ýa wesl bolýar, fakat şo ýaňky täalluq üýtgeýär. Alla Tagalaň syfatynda bir tägir ejap bolmaýar. Belki, näme, fakat ýaňky täalluq üýtgeýär. Ýa, meselem, Alla Tagalaň birine, Şonuň üçinem Imamagzam näme etýär muny täkit etmeden üçinem tekrar edip gowy düşündirip getirýär. Aýtdym Agydaýy Tahawyýydada-da şu metn tagryban gelýändir. Onda aýtýandyr Allah Tagaladan üçinem hiç bir syfat hadys bolmady. Ýa mesalan Allah Tagaladan hiç bir syfat aýrylmaýar diýip Wa razikan qabla wujudil marzukat, Alla Tagala ryzk berilýän zatlaryň wujudy bolmadan öwünçäk razyk boldy, ýagny ezelli diýýär. Ezel, ezel-de şaýat aýdan bolsak, ezel diýeni biz bir mekan, bir zamanmyka diýmeli-dä. Ýok, ezel diýeni mekan-u zaman ýok. Diýdigi, lämekan, läzeman, ezel diýen şi. Hä, biz, meselem, alem ýaradylmadan öňünçä bir wagt diýip geçip dur, şoňa ezel ýok, o zehniýet kelamol, lä. Muny Allama Taftazani-de, meselem, şi zehniýet kelamasyn diýip, kän üstünde bir çebelenýändir, şuny, meselem, gowy towzih berjek bolup. Gowy açyklajak bolup kän bir takallufa galýar şundan üçin. O da şony aýtdy. Azal diýeni meselem bir geçen zaman mukadiýam bolýar. Ýok. Azal diýeni mekanda ýok, zamanda ýok. Şi mefhumy şi azalyň. Azal başga bir mefhum bar mukadip, ol yzyna gelip göräý mulla. Hop. Allah Taala azalda näme? Merzugat ryzyk berilýänleň wujudyndan öňçädi razyk. Tamam mahlugat fani bolup aradan gidende dagdy näme baky? Allatagala, meselem, ibtidasy-da ýok, intihasy-da ýok diýip aýtýanymyzyň mefhumy şu. Wallahu-taala ýura. Bir gürrüň bada ştada, ihtilaf bolupdyr arada. Bäzili aýdypdyry, Allany görüp boljakmy diýipdir. Usta, ahyrat başga bir nämelede gelip bilýär-dä. Hop, eýle meselem, agy garaň nakyzy diýip aýdyp bolmaýar. Näme diýip, şon ak, gara bolmasa, meselem, gök bolup bilýär, gyzyl bolup bilýär, ýaşyl bolup bilýär, başga reňkler barky. Bir-de, meselem, ahyrat uleň nakyzy diýip aýtmaklygy maňa biraz Zyt bilen nakyzyň fargy näme? Ennakyzan la yejtemian we la ýertefian. Nakyzla iki däne nakyz, ikisi baham bir ýerde jemleşmeýedem, wujud bilen adam ýalak, meselem, barlyk bilen ýokluk ýalak. Ikisi baham-a bir ýerde jemleşmeýär. Meselem, Zeýt hem bar, hem ýok diýip bolmaýar. Ýa bar bolmaly, ýa ýok bolmaly. Hä, ikisem meselem haly-da bolmaýar şo mekan ikisinden. Ýagny, ýa wujud bolmaly, ýa adam bolmaly-la, şularyň birinden biri baýat bolmaly. Ne ikisi bar hem bolup bilýär, ne ikisi-de bolmany başarýar. Baýat biri bolmaly şulaň. Biri fakat bolmaly. Ezziddan la ýejtemian. Ýöne iki däne zyd fakat jemleşmeýär, ýöne ikisi-de bolmasa bolýar, meselem, garada-da, akda-da, gök müşdükde. Ýöne gara bilen ak ba hem jemleşip bilmeýär bir ýerde, hem gara hem ak bolup bilmeýär bir. Ýa bi ikisiniň fargy. Ýani meselem hem owwally de ahyry de ortasy. Muny diýseň bolýada. E, ne owwaly ne ahyry. E, onda baýat näme bolmaly bolýar? Şulaň ortasynda bir zat bolmaly le. Ýa o bolmaly, ýa o bolmaly. Eger nakyz boljak bolsa. O şi bir nokta-i keşdada zehnime geldi men nakyzul ula diýişi pitada biraz Dünýäden soňram gelýänligi jähetli. Dünýäden soňram gelýänligi jähetli muňa, ýagny dünýäň yzyndan gelýänligi jähetli muňa ahyret diýilýär. Dünýä owalda gelýär, ahyretdäki näme? Dünýäden soňram gelýär, ahyrda gelýär, şonuň üçin ahyret diýip aýdylýar. Wa hiýe minas-sifati allati galabat alayha al-ismiýe. Ahyret Bir asylly sypat, o käfiýaň gürrüňinde gelýändir, gaýrymünsariflerde waspyň gürrüňinde gelýändir. Şo isimlik oňa galaba edeni bilen häki wasplygy meselem asyl bolsa, o-da näme gaýrymünsarifleň içinde bolýardy. Bu taýda şoň bähsini getirýärdi. Meselem, bir zady ki, asylly sypat, waspmyşdyk, ýöne bärde isim oňa galyp bolupdyr. Ýara-da. O ýara ho-da. Kim werýä? Wa hum fil jenneti, halanyka ola näme? Hala kownihim fil jenneti, halanyka şola, şo mu'minler, şo Allahu tebaraka we tagalany görýärler, halanyka şo jennetde, behiştde bolup durlar. Kala Rasulullah sallallahu aleýhi we selleme. Ähli jennet, behişdi, ile behişde dahyl bolanlarynda bolan wagtlarynda, Ýakulullahu Ta'ala, Allahu Tebarek we Ta'ala aýtjak, Aturidune şeý'en azidu lekum? Aýa siz bir zady, bir zady isleýäňiz kim, isleýäňizmi ki, Men size näme şony zyýada edafa edip bereýin? Ýagny men bir zady edafa etmekligimi isleýäňizmi? Hop. Aýa siz bir zady isleýäňizmiki, Men meselem size näme, şony zyýada edip bereýin? Feýekulune, olar aýtjaklar, şu ähli jennetli, Elem tebýadda wujuhune, Aýa biziň ýüzlemiz agarmadymy? Elem tudhilnel jennete, Aýa sen bizi behişde dahyl etmediňmi, behişde salmadyňmy? We tunjina minen nari, we azapdan nijat bermediňmi? Kale Rasulullahi sallallahu aleýhi wesellem, Onsoň Pygamber aleyhissalatu wesselam aýtdy, ýagny şu gürrüňle bolar diýenden soňra, Şu Allahu tebarek we taalaň zaty mubarekini gözlemeden gowrak gowurlyrrak zat olara näme şu behişdi berilmedi. Ýani hemme zatdan ýokary Allahyň ryzaýaty we Allahyň didary. Şondan ýokary zat behişde ýok diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Sümme teren Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan soň Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam okydy, tilawat etdi. Lillezine ahsanu el husna we ziyadatun. O ahsanu ýani ihsan eden adamlar üçin, ýagşylyk bilen dünýäde ýaşan adamlar üçin näme el husna, husna we we ziyadatun we ziyadatda ba, ýani gowudan gowrak zat ba behişde olara. Hop, Allahu tebaraka we taalany mu'minler görjekler behişde kala. Sakgaly bilen Alatyn menden sorama başga zat nämemi sorasaň men aýdaýyn diýip nauzubilla şa hatda dagda baryp durlar we mutasyfana şu wagtda biziň zamanymyzda şu mujassemele ba salafile ýa şu amun wahabile werjene jadidler salafi at dakylypdy özlerine ýogsam asyl şu wahabile şola Pişikden gaçyp-da, barsyň eline düşen ýanak, ola şon ýanak bolup, bir gümrahyýa düşýär-le, kän ýerde. Muny Ibn Haldun, allama Ibn Haldun, öz magrup bir mugaddemesi bardyr. Şo mugaddemäň hemme ýerini okyp dursaň, bäzi ýerde bize-de degýän ýerleri bar. Ýöne on altyrenji ki babynda, Humam onaltynjy fasl faslbandydyr. Onaltynjy faslynda şuň üstünde gürrüň etýäs, aýaty mutsabahatyň üstünde we şolaň aýaklary taýan ýerlerinde açyklap aýtýar bize. Şo bahsi beter bir gowy açyklapdyr şo ýerden Allama Ibn Haldun, şo bir arzyşy bar şony oturypda näme okymaklyga. Hop. Şol biziň zehnimiz bu wagt zamanu mekanda mähdud. Biz her haçan bi şu dünýäden çyksak, şonda zamanu mekandan-da azat boljak. O bize tasawwury gyn, şun bir ki bais zat. Ýagny zehnimiz ony başarmaýar. Her näçe talaş etsin zehnimiz şu zamanu mekandan çykyp başarmaýar. Her juda biz zaýadaýyl, aslam bolmaýar. Hop, pes näme bu bir kanun. Biz her haçan şu alemden çykamyzda ýa-da meselem bir adam derejaty terakgyny Allah Tagala meselem ýakynlamaklygyň derejelerini artdyryberse, onda o halatda meselem zaman we mekanyň gaýdyndan çykyp başarýar. Hop, şu halatda Özi sabitatun bin nas. Özi nas bilen sabyt bolan. La bil akyl. Akyl bilen däl bu. Akyl baýyt diýýär oňa. Ýöne nas sabyt bolansoň, şonuň üçin hem näme kabul edilýär. Baýyt bir zady panja-panja bolup dur. Aý bolsa-da bolan boli, mümkin bolanda soňram bir zat. Panja-panja bolan akyl hokm etýä-dä, şu diýen mümkindi, jaýyzdy, şdep üç däne hokmuň biridi akylyňky. Hop, indi muny biz eger mahal diýjek bolsak-da delil gerek muňa? Ýok, wajyp diýjek bolsak-da delil gerek. Ýagny bolýa diýjek-de, hop, indi bu tada Eger bedune delil biz gelip muny mahal diýsek, ýa bedune delil biz gelip muňa wajyp diýsek, onda terjih bilen murajjeh gelýär. Bide mahal zat. Baýys şu bir tarapy bir terjih beren bolmaly. Hop, bizden çürim näme? Allah Tagala Kuranda aýdypdyr diýek, bes näme wajyp diýek. Allah Tagala hetmen Beheştde musulmanlara, mu'minlere görüljek diýip, o näme üçin Kuranda gelensoň sabit diýip biz şeýdip aýtjak. Hop. Akyl bilen dä diýeni näme? Muňa akyl bilen ýetip bolanok. Bu wahyý bilen bilinýän zatlar. Aklyň we bir mähdudasy bar. Eýne meselem hesdiň, hawassy hamsaň bir mähdudasy bolşy ýaly, aklyň-da bir mähdudasy bar. Akyl ondan geçip başarmy? Ýaňky aýşymyz ýaly zaman we makanda mähdud akyl. Şu mähdudadan çykyp başarmy? Sebäbi seň kimi sen o alamy gudsyny öz derk edip başarsyň. Hä pes o näme bolmaly habary rasul bilen wahyý bilen gelip näme bize açyklanyp aýdylmaly. Biz o nas bilen sabyt bolýar diýip aýtýak. Näme diýip li anna hä çünki şo Allahu tebarek we taalany görmeklik diýen şu mesele özi minel muteshabihat şu ruýatyň özi näme muteshabihatdan. Ýöne şony sabyt etmeklik. Li kawli taala O Allah tebaraka we taalaň kowly derekli wujuhu ýawma izin nazira ila rabbiha nazira. Hawa şo kyýamat gününe bir ýüzler ýeke näme hoş, özleri-de näme öz hudaýlaryndan ýaňa näme gözläp duran hallarynda. Hawa olar şo Allahy gözläp dur hala näme ýüzleri-de hoş bolup, e, şo ýüzleri Allah taala towsif edip aýtdy şeýdip. Ýagny Allah Tagala bir zat bolsa mewjud bolandan soňam, syfaty kemaly bolandan soňam, syfaty kemalyň birisi ki, özde özüni görüp bilmeli, gaýry de şuny görüp bilmeli. Bir de syfaty kemal üçin kamyllyk alamaty da bu. Wal mu'minuna Ýöne wasfy mutesabih diýdikde, ýöne nä forumdygyny biz bilmeýäk diýip şeý diýip goýýak ony. Kän ýerlerde şinýanak we biz Allaha tabşyrýak, Allah bilýär diýjek, ylmyny tefwid etjek Allaha. Bu iki mezhebi, mezhebi iki, mezhebi Aslem bilen mezhebi Ähkem çar hakaýatda gelýär. Bi şuň üstünde kenäme Salafy Salyhinler gelipdirler, tefwiz edipdirler ylmyny, biz bilmeýäris diýipdirler hakykatyny, ýöne fagt imanymyz bar diýipdirler. Bärde ýöne mutaahhyrynlar gelipdir, çäre tapmany, o kafyrlar zatlar musulmanlar şek oklap barýar, çäre tapmany bula tewil etmeli bolupdyrlar, tewilerde sahyh tewil bolmaly. Jul çykýan bolmaly şeriýatyň gawanyny bilen. Eger jul çykmajak bolsa, täwile fasyt kabul edilmeýärsin. Pes näme bi? Owalkylaň mezhebine eslem diýlipdir, üçin salymrak, üçin ol sen bir hiç gatyşdyrmaýaň oňa. Ýöne bärkileňkä eslem diýipdirler, üçin muhkemräk. Üçin birden şubhe zat bar ediljek bolsa, muňa şubhe zat-da bar edilip bilmeýär, üçin jogap berlipdir. Wessalamu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.